บุ๊กทูยี่สิบสามยี่สิบสามการเรียนภาษาต่างชาติ外国語を学ぶคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะどこでスペイン語を勉強したのですか คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะโปรมฮานาเซ話せますかค่ะ และดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะเออิイタリア語も少しできますดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากあなたはとても上手に話しますねภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก これらの言葉はとてもよく似ています。あなたの言うことはとても理解しやすいです。แต่การพูดและการเขียนมันยาก。でも話すことと書くことは難しいです。ฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก。まだたくさん間違えます。 ทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ必ず訂正してくださいการออกเสียงของคุณดีมากあなたの発音はとても良いですคุณมีสำเนียงนิดหน่อยあなたは少しアクセントがありますね。คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน あなたがどこの出身だかわかります。パサメコンクンクパサアライカあなたの母国語は何ですかคุณเรียนหลักสูต語学教室に通っていますかคุณใช้หนังสือเรีどんな教材を使っていますか ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะどういう名前だか今はわかりませんดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ題名が思い浮かびませんดิฉันลืมไปแล้วค่ะ忘れてしまいました